la gente está bellaqueando. Y aún así la gente está mirando. La observan, está bailando. La gente la tiene vacilando y sale. Sale con tu de cerecita. El licor de tamarindo es lo que necesita. Un poquito de confianza en la gente siempre critica. la gente siempre critica. Sale con tu de cerecita. La gente siempre critica. Ah, que mucha mami, está en el club, baby, mágalo al revés, Pues yo quiero yo no sé, sube y bájalo otra vez, que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres, bailamos en la CRG, let's go, a CRG, a DG, ella se dejó y yo me la llevé, hacemos el boogie, hacemos el wigiridi, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go, I got shooting stars on my teeth, Nikes on my feet, make my cipher complete. Dice Mico que rico, que como yo no hay nada. Ya estamos a 30 mil por party. Salí piquetúa, hoy salí de Bulgari. Se dio par de trago y se puso Bulgari. Ah, se vistió de chita, yo que vine de safari. Uh. Ah. Oh, you know what's up, aquí no hay excusa. Súbete la falda, me gusta esa blusa. you siempre abusa. Sé que andas en alta de dos o tres la musa. Dice, mami, está en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez. Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos el la let's go, a Ja, dejé, ella se dejó y yo me la llevé. hacemos el boogie, hacemos el wigiridi. ella no pidió y yo sin miedo se lo di. Hello, mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck, me habla claro, ¿qué pasó? yo. Si quieren enviar ping y nos vamos parlando. Ah. Si que a mí me enamora como tú me miras. oh, oh a China, oh, que parecen de mentira. Ella no tiene toy, por los dos la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mira. Si que a mí me enamora como tú me miras. oh, oh a China, que parecen de mentira. Ella no tiene toy, por los dos la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mira. Hay mucha mami, está en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, sube y otra vez. Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos la CRG, let's go, a CRG, Ah, deje. Ella se dejó y yo me la llevé. hacemos el boogie, hacemos el wigiridi. ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go. I got... Yeah, DJ Nico Manriquez Carlitos AG.